ne videblai sun collectai celoi. Giuste nun, ciam pli altigias la preso por electro, la installo de propra sun collecta panelaro sur la tegmento de la domo estas aparte profitiga. Sed unu categorio de construagioi estis gis nun esceptita el la regulo tiai construajoi qui staras sub monumenta protecto. La intenso de itala firmao tio baldau o shangiju. La familia entrepreno di aqua disvolvis bricoin qui aspectas qui el tradizia et terracotta bricoi qui aliflanque povas generi electron. En la archeologia loco Pompeii, la bricoi iam estas testatai. Ili aspecta same kiel la de la romianoi usatai terracotai bricoi. Set ili productas electron, kiun ni besonas por la prilumigado de la frescoi, diris la directoro de la archeologia parco en Pompeii. En la bricoi li vidas eblezzon sparicostoin cae contribui al dauripova evoluo. Ciar ni besonis amplexan prilumigan sistemon, ni povis au plue consumi energion, postlasi mastoin cae cabloin, cae malbeligi la peisagion, au ni povis respecti gin, cae spari milionoin da euroi. La nevideblai sun collectai paneloi kiwi estas applicatai en Pompeii, estas laula indicoi nomatai technice tradiziai fotovoltae bricoi, cae ili devenas el Camisano Vicentino, kiu estas malgranda Itala urbo en la regiono de Venezio. La firmao di Aqua disvolvis cae patentigis ilin. La fotovoltae celoi estas mane en laboritae, cae covritae per polimera masso. Ni povas producti la aspecton de stono, ligno, betono au de bricoi, diris Elisabetta Guagliato de la firmao di aqua. Pro tio, tia solvo povas esti installita ne nur sur tegmentoi, set ancau sur muroi cae plancoi. Laula directoro, oni consideru tiun solvon por ciui estontai renovigai cae restaurai proiectoi. Ni estas archeologia loco, set ni volas ancau esti vera laboratorio por dauri povo, cae por revalorigo de la nemateriala heredajo, li diris. Nia iniziato estas nenur simbola, per la miliono i da turisto e chi visitas nin ciu yare ni volas sendi messaggion al mondo cultura heredajo povas esti administrata ali maniere kai pli da ripove post chi solvoi chi la tradizia i fotovolta i bricoi estos montriginta e chi successai ili estos ancautestatai en la cadro de EU finanzata proiecto en Grecio, Hispanio, Slovenio, Tanlando, cae Hungario.